Golda. Pi Golda. Labdien visiem! Skan raidījums pie galda. I, itamā rudenī vakarā arī jūs jums kupo ito raidījumu veidotāja Māra Sadauska. I, mūsu gastos šodien ir Gunita Murniece Krišāne – Gunita ir cilvēks, kas savā laikā izveidojusi, izsokusi dizaina apģērbu studiju, benča modi, mūde. I Gunita, kā radās itē ideja i par ko? Labs vakars radio klausētojiem. Prieks, ka, ka mani klausos, ka klausos šo raidījumu. Nu, benča mūde radot sešus gadus atpakaļ, nu jau es tā varu sacīt, jo bez viena mēneša mēs jau ir seši gadi. I, tas bija tāds foršs laiks, kad, uh, kad mani bērni vēl bija pavisam mazi. I, i te, te nepieciešamība pēc apģērba bija tik, tik uh, <laughs> es varētu teikt, aizraujoša un interesanta, ka es nolēmu radīt savu apģērbu zīmolu. Protams, ka tas viss sākās ar saviem bērniem, uh, potom jau rodu bērniem, un toreiz jau tas izauga, izauga uzņēmumā. Benta moda ir uh, bērnu apģērbuzījumu, uh, kurā slavenos mēs varētu sacēt, ka bērnu, bērnu ģērbnieks vai bērnu motīvs ir kļuvis laimīgs. Tas jau arī sot palikt par tādu uh, znamuma logo īstenībā. No bērna apģērbi ir tikai viens no tādiem uh, pamatapģērbiem, kas pirmajam tūp. Pamazām, pamazām esam uzauguši arī līdz apģērbiem uh, mammom. Uh, tie ir silti hūdi ar laimes loci un, un arī līdz uh, tāvim, jo viņam arī top silti hūdi un uh, Un, um, nu, jā, uznāvums drusceņi uzaugt arī ne tikai par bērnu apģērbu uznāvumu, bet uh, par ģimenes apģērbu uznāvumu. Jūsu mojas, tajā eh, mojas lapā ir rakstīts, ka it ir lānos mūdis apģērbi. Ko tas nozīmē? Uh, nu, lāno mūda munā izpratni ir pēc uh, ilgtspējības rodēpojas, jo uh, apģērbu kolekcijas netrūp uh, lielos daudzumos vai lielos apjomos, bet uh, jos ir uh, nelielas un ar tādu mierki, lai jos derētu ne tikai uh, vienai sezonai vai vienam kaut kādam pasaukumam, bet uh, lai tie apģērbi der ilgi, lai jūs var uh, nodot nākamajai paudzei vai uh, nākamajam bērniņam, kas cīno ģimenī, lai tas apģērbs tāds ir. Uh, tāds, kas, kas ilgi kalpoja. Nu, pastāstiet, kādas tad krosis izmantojat, ka, kas ir savaidoks nekā citin, tāpat pordūd jau tos hūdējus Reigā arī veikali, bet jūs esat Ludzā, i kāds tad ir Ludzis Zeimuls? Kūš. <laughs> Ludzis Zeimuls ir kūš, par to, nu, kā, likās nu, Latgalē ir kūša, paša par sevi, ja ir kūša. I, Man ļoti gribīs parodāt to, to latgaļu kūšumu, ka mēs simt nav tikai kaut kādi uh, brūņi, pimsi vai mīrēgi tādi dobas stūņi, bet uh, latgaļi ir sastopams tas kūšums ne tikai dēļ dobas, dēļ, dēļ pučam, dēļ augļiem, dēļ um, visa, kas apkārt notiek, bet arī cilvēki latgaļi ir kūšumi, liekas, jo mēs simt viesturiski eh, bijis tautu mikslis, kas, kas gojuši pori, kas dzīvojuši pie mums, kas, kas ir bijuši draugi, kas ir bijuši īnaidnieki. Viņi ir nesuši tādu kūšu devis uzturi Latgaļā, man liekas. Ja es domāju, ka tas ir tas, kas, kas atšķir visus no porējiem, kūšums. Nu, tāda pozitīva, forša devis uztverē, tāds iekšējo sajūta, ka, ka, ka mēs esam tādi stipri, ka mēs esam redzami. E, par mums var priecāties arī citi, ne tikai mēs paši. Cilvēki, kas pie jums brauc iepirktīs, varbūt arī internetā var iegūdoties um, tos lītis visas. Kā tas notiek parasti, kā cilvēki uzzina par jums? Nu, vispirms jau tas, protams, ir internets. I visus mēs apģērbus var izagoda internet veikalā benčamude.lv. Lielākie laikam ir tas, ka cilvēks pastosta cilvēkam. I, pirmkārt, man ir prieks par to, ka tie ir latgalīši, ir latvīši ne tikai Latvijā, ne tikai latgalī, bet uh, arī vis kaut kur citur pasaulī. Uh, I e mm, mm. tas, tā, tas ļoti priecē, ka, ka Latvijas atrod Latviju tiestenībā. Nu, man prieks sacāt, ka, ka katru, katru gadu mēs to cilvēku, kas ir varbūt Latvijas, paliek ar vien vairāk un vairāk. Nu, protams, ka mm, vis, visvairāk jau ir tie, tie kas ir vietēji, vietēji kas, kas lepojas, kas pastosta. Un, uh, ne tikai klotīņi, bet uh, caur sociālajiem teikliem, um, caur, caur draugiem, kas dzīvo ārzemēs. Un, un, protams, arī turisms. Tie, kas, kas atbrauc uz Lūdzu, ja atbrauc pagavērtīs arī, kas notiek Benčamūdī. Mm -hmm. I par ko tieši tāds nosaukums, kā tas radās? Benčamūde ir ļoti latgaļisks nosaukums te ir mūda iz benča. <laughs> benč ir uh, sūleņš, latgaliski sūleņš ir tas, tas uh, benčēcis, ko es soku, jo vienkārši man bija pie savas mazos šilmašanas, man bija tā jārtok. I tā ir rados tas, tas uh, latgaliskīs vārds. Un benč ir tāds foršs vārds, kurš arī vairākos valodos nozīmē to pašu. Vāciešiem ir benč, angliski benč. Tas nozīmē vienu un to pašu sūļaņu, uz ko sēdēt. I, kā manā mūsā sacā, ka mēs tikko, tikko uztaisām to, to zīmolu, e, sacā, nu, forši. Sēdīs to benču, ja tu gribi, katram jau te mūde ir tipa. Tā tas arī palika. I benča mūdē tā jau ir pīzelīnos tas simbols, kā laimislots lasītas. Tad, uh, mm -hmm. Palicis la laimīgs zīmols. <laughs> Vadmatējus ir tāds, ka tu esi neticami skaists brēnums. Tas arī tāds interesants jūsu zīmola tāds mm, teikums. Da, par to, ka es tam ticu, bet tas, tas ir, tas teikums ir uh, vārds tīši uz uz bērniem ir par bērniem, jo man liekas, ka, ka katrs no nu, viņiem piedzimstot ir neticami skaists brīnums. Tas man liekas, ir tāds uh, katras māmas tāds um, iekšējs um, teiciens, ka, ka, ka, tas, ka piedzimstot bērns ir neticami skaists. Un katram savs. Kā vispār Gunita ir uzņēmēja darbība? Tas ir, kā jūs esat sacējusi, izaicinojums, tas ir kā spēļa, kā tas ir nodarboties ar to. Jūs jums arī izglītība ir tāda, lai to darētu. Tas ir viss kopā. Tas ir skrieņš, tie ir spēļa, tie ir izaicinojumi, bet tas ir arī tāds uh, gandarījums sapratu, ka es varu darīt to, ko, kas man ļoti patīk, ko es ļoti gribu. Darīt uh, sev, saviem bērniem, ar to arī pīsāt citus. I, eh, tas ir liels gandarījums, ka, ka mani atbalsta un ka citiem patīk tas, ko es daru. Kāda ir jūsu komanda? Tad jau ir vajadzīgi arī palīgi, vajadzīgi domājuši no komandām. Protams, ka ģimene <laughs> ir pirmie, ir pirmie, kas iztestēja visus uh, eh, apģērbus, kas uh, um, nu, komentēja visus um, eh, apģērbu dizainus, audumu dizainus. I, protams, ir pirmie novērtēja nu, arī ārtumu, kas apģērbs teikušots, o izmērs derni, tad tas ir pirmīs. Un to ļauk jau vīt, to ļauk jau vīt mums darbs mums atbalsts un ko, ko pēc tam, ko, kas pēc tam tiek uh, eh, radīts taustāvā, taustāvā variantā, kas ir pieejams arī citiem. Mm -hmm. Ir tāds jaunums arī, kas skatījos mājaslapā, ir žurnāli tagad iznok arī. Mm, jā, žurnāls ir tāds uh, foršs virtuāls žurnāls, viņš nav taustāms žurnāls, bet tas ir tāds foršs variants, ka, ko mēs esam atraduši, kas patīk klientam, kas uh, eh, pastāsta drusku par mūsu jaunumiem, kas, kas bijis uh, eh, nākotnē. Nākošie žurnāliņi gaidāms jau tuvākajā laikā, uh, kas pastāstās par tiem mūsu pasaukumiem, mūsu, mūsu darīšanām, mūsu uh, jauniem modeļiem, jau, jau, kaut kādiem jaunumiem, kas bijis pirms Ziemassvētkiem. Tas nozīmē par dāvaniņām, kādus jūs varēs nopirkt, kādus jūs bijis. Uh, bieži žurnāls neaiziet, tas, tas ir tad, kad mēs jau ir kaut kāds jaunums, ko sacīt. Nu, varētu būt reizi divus mēnešus, reizi trejus mēnešus, kad mēs jau salīkam. I, palaižam saviem skatītājiem sociālos tīklos, īmojas lapā. Kādi tad būs tie jaunumi? Kas, kas vēl? Nu, pirmīs tas vislielākais jaunums, kas ir tuvu, tuvu tas ir, um, tas ir sakrits ar uh, valsts svētkiem, ar, ar 11. novembri, jo Benča mūdei dzimšanas diena ir 11. decembrī. Katru gadu mēs uh, dzimša, īsākam dzimšanas dienas mēnesi. I šogad ar 11. decembrī mēs uh, izveidojam nalelu taidumu apģērbu kolekciju, kas iekļauj vilnas, audumus un tautiskus elementus, jeb būs pieejama klotīņi, lūdā, un jau varēs apskatīt gan kā izstodi, gan arī izagodotīs. Um, datas bez tādam klotīņas baudījumam, klotīņas, klotīņas apmeklējumam. Bet visā, viss dzimšanas dienas mēnesis bija jāsekoja līdzi, bija gan kaut kādas atlaides iz, iz mūsu apģērbiem, kas ir īrostie apģērbi. Un, um, uh, un arī kaut kādas tādas citas lietas. Un vēl viens no jaunumiem bija, ka mēs visu mēnesi stostāsim par cilvēkiem, kas uh, uzvalk laimes voci. Tas būs stosts par dažādiem cilvēkiem. Mūsu valsts ministrs teica par tiem, kuri ikdienā nosaitu laimes voci jūtās labi, tā kā jāseko leida. Tas ir interesanti. Ja, piemēram, kas tie ir? Kādi cilvēki? parķēdi cilvēku. Nu, piemēram, viena no pēdējiem, kuri man bija fotosesija, teitumā saistini ir eh, ģimene, kas dzīvoja tāpat lūdzā. Timā eh, ģimene obi vecāki ir zemesorgi, eh, viņi vēl klājumis loci. <laughs> Tas ir par, tad, tad bija tādi individuāli cilvēki. Uh, par uh, par, gan par pieaugušiem, gan par bērniem. Da. Tie ir tādi īpaši cilvēki, kas, kas mani un, un Benča mūdī ir atbalstījuši jau no pašiem pirmsākumiem. Mm -hmm. I, ka, uh, kāda vēl bija dzimšanas dienas svinības? Kas vēl tāds, nu, itimā sakarā domājams būs tāds jauns? Nu, piemēram, kas būs itimā jaunajā kolekcijā? uh, ķībīs džemperēši un uh, dažādi aksesuāri, kas ir ar uh, tautisku pīsitiņu, uh, piemēram, uh, kapucēši. Uh, džemperim ir no nu, tautu brunču auduma, kas stūp tāpat ludzā. Tas bija interesanti pazavērt, ka uh, kā būs savienot visu ikdienas īrostīs tautiskīs ar kaut ko jaunu, kas ir, kas ir mūsu um, benča mūdis laimīslots. I kā ir strādāt, darboties, dzīvot uh, vienā no vecākajiem Latvijas pilsātim, pilsātam Ludzā? Brēniškīgi te ir nu, kaut ko pilsēta, kur, kur strādā un, nu, un kur atsatīstās. Jo e, tā ir uh, vide, kas ir uh, tāda atsaucīga, varētu teikt. Vide, kas ir uh, mākslinieciska, kas ir uh, cilvēkus piesaistūša un tāda tāda labvēlīga. Tā ir, ko, tā ir ko darīt. Un uh, ir ko darīt ne tikai bērniem, bet, bet arī pieaugušiem, atbraucot, uh, arī vienkārši pazaskototies uz lūdzu. Tā ir, kur aiziet. Mums jau ir divas ļoti skaistas. Uh, enerģētiskas vietas, man liekas, ka baznīcas, kas ir viena otrai blokus, viena ir zila, zili, zilim kupolim, otra ir pilnīgi bolta. Uh, Viņam nu, ir uh, daba skaista, ir sakārtota pilsēta un uh, tā vienkārši ir um, porši atrastīs. Un, protams, ka ir forši strādāt arī tādā vidī, kas ir teira, sakūpta un, uh, un skaista. Kā bija savā laikā, pabeidzot uh, škalu, aizbraucot iz Reigu, kā bija tad salīdzinot vai um, ehm, gribējās atgriezties iz Lodzu, atkan atpakaļ iz Latgalu, vai arī bija kāds Reigas vilinojums? Um, mm, Reigas vilinojums ehm, bija vienkārši skola, bet uh, es nezamocījos Reigās, mēs jau uh, eh, Jelgavā. Uh, Tūlaik iesaucās Latvijas lauksaimniecības universitāte, tagad uh, Biozinātņu universitāte. I, bet es vienmēr zinu, kas atgriežas uz Latvijas sāta. Tas kaut kā tādi nebija jautājumi, bet, uh, bet sacēt, ka man nepatika Reiga vai, vai Jelga, jo Reiga jau vienmēr bija caurbraucot. Reiga ir pilsēta, kur nu, mēs visi braucam uz galvas pilsētu. Bet, um, um, te doma palikt jau latgalī, nekad nav bijis uz to veido, ka zinu, zinu, kas, kas eh, būšu latgalī, kas darīšu uh, eh, kaut ko to, kas man patīk. Bet uh, citas pilsētas jau ir foršas tai, tai iedvesmai, un jās nebūtu jau gosa cauri tom, tom citam lītom, citiem cilvēkiem. Mēs varbūt nebūtu tas cilvēks, kas es esmu tagad. I, e Latvijā jau ir daudz skaistu pilsētu, ir forši, un tas eh, studiju laiks, un likās ir. Uh, labākīs studenta dzīvī, kas var būt. Mm -hmm tā, cilvēki, tagad, kas mūsu klausos, kā ir vislabāk ar jūs vai zvanāt, vai caur rakstāt mojas lapā, vai var braukt izraizi, kā tas ir, kā jūs esat, kāds ir zvītis vai kāds noteikti parasti? Vai kādas ekskursējas varbūt pīlsim ir arī tad? jāatsas uz vītas katru dienu ludzā, bet, ja braukt pie ekskursēja, gribās, lai jāspastos tulēs, izrodu, bet, protams, ir labāka pīzesakās, jo vienmēr jau gados kaut kur izbraukt un, un <laughs> sakrēt tā, kad braukt un, un, un nu, man iznē. Bet, uh, da, vislabāk man patīk, kad cilvēki atbrauc un pazarunot ar viņiem klotīnī. Tad, uh, tad tā enerģijas apmaiņa ir cita, tad, tad tas ir savādāk. Bet, uh, jebkurā laikā var nopirkt mājaslapā. Uh, jebkurā laikā var droši rakstīt, un tad, kad es būšu uh, brīvs, noteikti atbildēšu. Un mums ir tāda forša izpēja, mājaslapā var pieteikties uz uh, video zvanu. Un uh, tad mēs sarunājam laiku, un es izrodu video visu, kas kas ir pieejams, vai kas ir īkārots, kas ir mājaslapā, vai kaut kas, kas ir redzēts sociālos tīklos. Tie ir tādā izpēja ar, ar monām acīm un stostim aptaustāt to, kas varbūt internetu veikalā nav redzams. Un tu diezgan daudz izmantoji, un man patīk, tās varu pastostāt un parodāt, un tad arī ieteikt labāku izvēli. Mm -hmm. I vēl jau ir tāds pakalpojums, ka cilvēkam varbūt kaut kas nedara, tad kai, kai var palīdzēt, aizbraucot pie jūsu nedara, varbūt kaut kas na, nas, nasaīt, kai vajag neaizavēr, kai vajag varbūt pa, pa mazu, pa kaut kas tāds, ir cīši gribīsi to lietu. Um svešus apģērbus, citus apģērbus mēs nalabojam. Visi, neko nav pakalpojumu mēs nesnādzam tādā ziņā, bet, uh, ja nav pieejams izmērs, tad savu apģērbu mēs uzšujam jebkurā izmērā, kurš kurš, kurš ir vajadzīgs, īpaši, kas ir uz bārņiem. Un par to arī ir tas video zvans, lai varētu saprast, vai derēs, vai nederēs, vai tad mēs noņemam mārus, vai cilvēks pats tā tā noņem savu mārus un mēs pielāgojam izmāru. Bet tā, ka kādam kaut kas neder un, un nepateik, īstenībā tā ir ļoti, ļoti reti notiek, jo nu, mēs cenšamies tomēr arī teikt to labāko un pareizāko variantu, kas, kas derēs tomēr. Jūsam ir skaisti skrosis, tādi cīši kvalitatīvi tie audumi. Uh, katrs darbs <laughs> vai mākslas darbs, katrs apģērbs tiešām pīdūmots. I vasarā tāpat arī ir klētis, i pieauguši, visādas lītis tāpat sapurētis, i sumis, i bērnim arī skolas lītis. Nu, Aizstenībā viss tup pēc, pēc tam uh, vajadzībām, vai arī citreiz pēc klienta pieprasījuma. Citreiz ir tādas lietas, ko, ko klienti um, vienkārši vicino pajautā, jūtas pajautā nekas. Mm -hmm, tātad mēs jau ir jāuztaisa. Tas diētas variants, kad mēs jau topā zēmuļu penāli no auduma, jo ir tādi praktiski, ka ir salūkums, īlīkums mazā vīteņā sūmeņā, ja jau kaut kur navāk, bet viņš ir arī mozgojams, kas ir ļoti tā forši, un, un zēmuļiešiem vienmēr uzesmierējās, ja tas bija tas, ko vecāki prasā, ka vāk. Tā, piemēram, to pateic, nav es apgērts pēc um, zēmuļu maceņu vai kosmētikas maceņu, ka viņi reiz izmantoja. Tāpēc, ka nevienmēr viss ir pašu izdomāts, ir pašu, pašu uh, tādai um, atrasts pieprasījums. Citreiz tie ir klienti, kas, uh, kas īnūk, nu, ir pajautāju viņus pēc otra, ko, ko tādu vairāk vajadzētu. Par ko jūs uh, sapņojat, kādu benča mūdi gribētu nokūtnī? Ko vēl tādu interesantu vai paplašinoties vai? Vai es, kaut... noteikti, es noteikti gribētu, lai Benča mūdi pazīst ne tikai Latvijā, bet, uh, bet arī starptautiski ārzemē. Lai, um, lai tas ir tāds uh, um, zīmols ar tādu garšu, ar tādu latgaļas garšu, lai, lai uh, latgaļi i, i, i Latviju īpazīst vienkārši dziļāk. Latgales garšu, smaržu, Jā. Mm. krosu. Mm -hmm. Da, latgales garšu, nu krosam. <laughs> Kāda ir tai garša latgales? Man, man, man liekas, ka latgales garša ir krosaina. Ļoti. I, e, mēs tikai, mēs tikai pašam jo izamocos to parodāt, cik ļoti dzīvoja dažādi cilvēki, cik ir krosaini, cik ir uh, unikāli, man liekas, tik viesmīlīgi. Nav nekur citur Latvijā, ka, ka mēs esam latgali. Mm -hmm. Sirsnīgs pārdis Gunita par rītu stostiem, daudz laimes dzimšanas dienā sastījā. Priecīgi jūs jums nosvināt, lai labas, interesantas kolekcijas. Itai, itimā raidījumā ar mūsim kopā bija Gunita Mūrniece Krišani, Benča Mūdes veidotoja, vadētoja, i zi, jaunu zemulu radētoja. Paļģis sirsnīgs Gunita par itu pīdeļēšanos, paļģis visiem klausētojiem, i raidījums pie galda saka visiem ar divu, da, citai raizē. Paldies! i gaidu gospels visus lūdzāt. Pī Golda Pī Golda